ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի պատվին Բելգիայի Մեխելենե քաղաքապետարանում կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն։ Կրեմլում չեն բացառում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երակող հանդիպումը։ Հայաստան-Արցախ հիմնադրամը 5 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն է հավաքագրել։ Բնակարան կառուցելու համար անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 14 ընտանիքի բարեգործական համերգ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Եվրո 16-ին մնացել են ժամեր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգստություն։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Աշխատանքային այցով Բելգիայում գտնվող Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Բրյուսելում 3 հանդիպում է ունեցել հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման արձարծվել են ԼՂ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության նարնջվող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Բելգիայի համայնքը մշտապես ակտիվ դերակատարություն է ունեցել հայրենիքին սատարելու գործում, հույս հայտնելով, որ նման հայրենանվեր գործունեությունը տարիների ընթացքում ավելի կընդլայնվի։ Հայտուն կենտրոնում Բրյուսելահայերը իրենց հուզող հարցերը առաջադրել են Արցախի նախագահին։ Իսկ համայնքին հուզող թիվ 1 հարցը Ադրբեջանի ձեռնարկած լայնամասշտաբ սադրանքներին ու դրանց հետևանքներին էին վերաբերում։ Մեր սփյուռքի քույրերը եւ եղբայրները միշտ եղել են Արցախի հետ եւ այս վերջի իրադարձությունների ժամանակ մենք նույնպես զգացել ենք եւ այսօր էլ զգում ենք, որ դուք բոլորդ այդ նույն բանակի մասն եք կազմում։ Միասնությունը մեզ անհրաժեշտ է ոչ միայն 4 օրվա ընթացքում։ Մեզ ամեն օր է պետք միասնական լինել։ Միայն ռազմաճակատում միասնական լինելը բավարար չէ։ Պետք է ամբողջ ճակատով մեկ միասնական լինել։ ԼՂ-ի նախագահը Բրյուսելի հայ համանքի ներկայացուցիչների համար վերահաստատել է Արցախի դիրքորոշումը։ Առանց Արցախի հանրապետության մասնակցության հիմնախնդիրը չի կարող լուծում ստանալ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ներգրավված են բանակցային գործընթացում, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, դրանք համամիտ են այդպիսի մոտեցման եւ այդպիսի պահանջի հետ։ Մենք միշտ բարձրաձայնել եւ այսօր էլ բարձրաձայնում ենք, որ շահագրգռված ենք Եվրոպայի հետ անհրաժեշտ հարաբերություններ կառուցելու եւ այդ ուղղությամբ այս վերջի տարիների ընթացքում իրականացրել եւ շարունակում ենք իրականացնել հետեւողական քաղաքականություն։ Երեք Բակոսայանը հանդիպել է նաև Բրյուսելի ֆլամանդական խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների հետ խորհրդարանի նախագահ Յան Պյումանսի գլխավորությամբ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Արցախի եւ ֆլամանդական խորհրդարանի միջև կապերի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում տարբեր պետությունների սուբյեկտների հետ փոխգործակցությանը, այն համարելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կարևոր եւ արդյունավետ ուղղություն։ Իսկ այսօր Արցախի հանրապետության նախագահը այցելել է Բելգիայի Մեխելեն քաղաք։ Նա հանդիպել է քաղաքապետ Բարտ Զոմերսի, փոխքաղաքապետ Մարկ Հենդրիքսի եւ մի շարք պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Մեխելենի եւ Արցախի փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Արցախյան եւ տարբեր երկրների քաղաքների ու շրջանների միջև կապերի հաստատումն ու զարգացումը հանդիսանում է երկկողմ համագործակցության առանցքային ուղղություններից մեկը, հատկապես տնտեսական, մշակութային, գիտակրթական եւ մարդասիրական ոլորտներում։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանի պատվին Մեխելենի քաղաքապետարանում կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն, որին մասնակցում էին նաև մի շարք հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նույն օրը նախագահը այցելել է Մեխելեն քաղաքում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար հուշարձան եւ ծաղկեպսակ դրել այնտեղ։ Բակո Սահակյանը կարևորել է նման հուշարձանների արգայությունը տարբեր երկրներում, նշելով դրանց դերակատարությունը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնելու տեսանկյուններից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կրեմլում չեն բացառում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք է տարվում։ Մենք չենք բացառում, որ նման հանդիպումներ կկայանան։ Եթե դա վերջնականապես հաստատվի, մենք տեղյակ կպահենք, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանի պատվիրակությունը ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգոսնախարարի հայտարարությունը, Այդ մասին հունիսի 9-ին ազգային ժողովում լրագրողներին ասել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը, մեկնաբանելով Տիրանայում մայիսի 28-ից 30-ը անցած նիստի արդյունքները։ Նա նշել է, որ վեհաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը որոշել էր Հայաստանին ու Ադրբեջանին հակամարտության մասին ելույթի հնարավորություն տալ։ Դրան հայկական կողմը առարկել է ասելով, որ միակ գործող արդյունավետ մեխանիզմը ԵԱՀԿ Միսկի խումբն է։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական կողմի առաջարկը ընդունվել է։ Կողմերից յուրաքանչյուրին 5-ական րոպե է տրվել։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակ Զիաֆատ Ասկերովը թվարկել է բոլոր հայտի թեզիսները տարածքների գրավման մասին եւ այլն։ Պատասխան ելույթում հայկական կողմը ներկայացրել է փաստեր Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի, ատելության քարոշության ու այդ երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին։ Ներկայացվել է նաև ԼՂՀ արտգործնախարարի հայտարարությունը տեղում ամեն ինչ ուսումնասիրելու համար մոնիտորինգային առաքելություն ուղարկելու առաջարկով։ ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանին արևանգելու փաստի արդիվ ԼՂՀ իրավապահ մարմինների կողմից տարված քննչական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում սույն թվականի հունիսի 9-ին ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունն մեղայականով ներկայացել մայրաքաղաքի բնակիչներ աշխարհազորայիններ 1977 թվականի ծնված Միքայել Միքայելի Սահակյանը եւ 1968 թվականի ծնված Սերգեյ Գեորգիի Ավանեսյանը։ Նրանք ձերբակալված են։ Իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ հանցագործության հնարավոր այլ մասնակիցների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Հայաստան-Արցախ հիմնադրամը ապրիլ-մայիսին 5 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն է հավաքագրել։ Հայաստանին ու Արցախին օժանդակելու նպատակով հիմնադրամը հավաքագրել է 4 միլիոն դոլար արժողությամբ դեղորայք եւ այլ մարդասիրական ապրանքներ, իսկ 1 միլիոն դոլար չափով արժեքավոր իրեր։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստան-Արցախ հիմնադրամից։ Հիմնադրամի նախագահ Հարութ Սասունյանը հայտնել է, որ ապրիլին եւ մայիսին Հայաստան-Արցախ հիմնադրամի տեղ հաստրած օժանդակությունը ներառում է անհրաժեշտ դեղորայք, քասկեղի, սրտի, աղիքային եւ մտավոր հիվանդությունների բուժման համար, ինչպես նաեւ դեղեր եւ բժշկական պարագաներ պատերազմի պատճառով ստացված վերքերի բուժման համար։ Գյուղական բնակավայրերում երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանաշինության աջակցության նպատակով Արցախի կառավարությունը ունի յուրաքանչյուր ընտանիքի 3 միլիոն դրամով աջակցելու ծրագիր։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թվականի հունիսին, այն իրականացվում է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի միջոցով։ 3 հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը 3 միլիոն դրամի աջակցությամբ համանագիր է ստորագրել շուրջ 14 ընտանիքի հետ։ Ընդհանուր առմամբ առ այսօր ֆինանսական աջակցություն է ստացել 52 ընտանիք տարբեր գյուղերից, տեղեկացնում է հիմնադրամի տնօրենը։ Իդեպ հիմնադրամը նաև այցելություններ է կատարում գյուղեր, տեղում ուսումնասիրում ներկայացված հայտերի հիմքերը եւ վերահսկողություն իրականացնում ծախսերի նպատակային օգտագործումը օգտագործման հարցում Դեռ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսին մենք եղանք Հադրութի շրջանի Ջրակյուս գյուղում եւ այնտեղ մասնակից եղանք հենց առաջի փուլում պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած ընտանիքի, մեկ ընտանիքի բնակարանամուտի եւ վարչապետի կողմից առաջին փուլի հանդիպման ժամանակ, երբ որ նախոստացել էր առաջինը, որ Գավարտի բնակարանի շինարական աշխատանքները կունենա նաեւ նվեր, մենք նվերով ներկա եղանք այդ ընտանիքի բնակարանամուտին, դա առաջ առաջիններ, դրանից հետո մինչև դեկտեմբեր ամիսը թվով 18 ընտանիքներ եւս տոնեցին բնակարանամուտը մեր այս ծրագրի շնորհիվ։ Հիմնադրամի տնօրենը նաև տեղեկացնում է, որ շինարարական աշխատանքների սեզոնի մեկնարկին զուգահեռ թափ է ստացել նաև ծրագիրը, ավելանում է շահառուների քանակը։ Դրան նպաստել է նաև ֆինանսական աջակցության մասին որոշման մեջ կատարված փոփոխությունը։ Որոշման մեջ կատարվեցին փոփոխություն եւ տարիքային ցենզը 35 տարեկանից բարձրացվեց եւ դարձավ 40։ Դրա հետ միասին բացի Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքներից մնացած բոլոր քաղաքային համայնքները, շրջկենտրոնները եւ մնացած քաղաքային համայնքները ընդգրկվեցին այս ծրագրի մեջ եւ դա առիթ դարձավ որպեսզի շահառուների թիվը կրկնակի աճեն։ Այս պահեդուրությամբ ունենք մոտորապես 30-ից ավել ընթացքի մեջ հայտեր, որոնք դեռ վերջնական որոշում կայացված չեն, քանի դեռ կա կան աշխատանքներ, պետք են այցելություններ, որպեսզի վերջնական որոշում կայացվի դրանց նկատմամբ։ Մարիամաձոր գյուղից Միքայել Հակոբյանը եւս ծրագրի շահառուներից է։ 3 երեխաների հայրը 2 տարի առաջ գյուղում սկսել է առանձնատան կառուցումը։ Շինարարության ընթացքը ֆինանսական միջոցների պատճառով դանդաղել էր։ Կառավարության աջակցությունը 3 միլիոն դրամով որոշակիորեն կնպաստի շինարարությունը շարունակելու գործին։ Ես հիշում եմ, որ այս գումարը մեզ կօգնի ավարտին գոնե մինչև վերջը որ չհասնենք, ելի մինչև ավարտին հասնենք։ Եվ ես գոհ շնորհակալ եմ մեր կառավարությունից, որ պատերազմը չխանգարեց եւս մեր կառավարությունը, որ այս ծրագիրի իրականությանը հասցնել։ Եվ իրոքից ժողովուրդը կողոքեշնչի։ Բելլալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում տեղի ունեցավ Կոմիտասի անվան ազգային քարյակի բարեգործական համերգը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սա Կոմիտասի անվան քարյակի առաջին այցը չէ Արցախ։ Քարյակի ղեկավարեստական ղեկավար Էդուարդ Թադևոսյանի խոսքով Արցախին մենք հատուկ վերաբերմունք ունենք։ Երևի թե վերջի տարիներին ամեն տարի եկել ենք բայց այս անգամ քարյակն Արցախ է ժամանել հատուկ առաքելությամբ։ Համույթի անդամները նախաձեռնել են բարեգործական համերգների շարք, որի ողջացույթը կտրամադրվի ապրիլյան-մարտերի ընթացքում զոհված, ինչպես նաև վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ Այդ նպատակով Երևանում 3 համերգ է կայացել, 4-րդը Ստեփանակերտում էր։ Նախաձեռնությունը, ինչպես նշում է Էդուարդ Թադևոսյանը, առաջին հերթին հոգու պարտք է որ ինչ որտեղ բարոյական մեր արդքի ինչ որ մի մասը կատարած լինենք եւ հանգիստ լինենք, որ մենք ծերտ չենք մեր արցախցիների դժվար ճակատագրից, բայց եւ ուրախ ենք, որ հզոր տղաներ ունենք, որ հզոր թիկունք կա եւ դա Աստված, որպեսզի իրենց զավակները վարպահեն իրենց մասին հիշողությունը, իսկ մեր վայ երիտասարդությունն էլ օրինակ վերցնում է հարապանց տղաներից։ Համերգային ծրագիրը հագեցած էր հայ եւ օտարազգի դասականների գործերով։ Կոմիտասի անվան քարյակը չէր կարող հանդես գալ առանց մեծ կոմիտասի ստեղծագործությունների։ Բարեգործությունը չի սիրում բարձրագոչ խոսքեր, ավելին խոսքն իմաստազրկում է բարեգործությունը, ասաց Էդուարդ Թադևոսյանը չցանկանալով մանրամասներ ներկայացնել։ Նա միայն նշեց, որ վեց ընտանիք արդեն իսկ ստացել է համերգից ստացված խորհրդանշական գումարները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լեգենդար բռնցքամարտիկ Մուհամեդ Ալի հուղարկավորության համար ԱՄՆ Կենտուկի նահանգ ժամանած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ընդհատել է այցը ու որոշել վերադառնալ Թուրքիա։ Նա երեք մասնակցել է հրաժեշտի նամազին։ Պլանավորված է եղել, որ Թուրքիայի նախագահը այսօր մասնակցելու է բռնցքամարտիկի հուղարկավորությանը, սակայն Էրդողանը նամազից հետո որոշել է վերադառնալ Թուրքիա։ Նախագահի այցի ընդհատման պաշտոնական պատճառը չի հաղորդվում։ Թուրքական բարբերականների պնդմամբ Էրդողանը հուղարկավորության կազմակերպիչներին առաջարկել է Ալիի դագաղը ծածկել Քաաբայից բերված ծածկոցով, սակայն առաջարկը չի ընդունվել։ Նա նաև խնդրել է, որ Թուրքիայի կրոնական հարցերով վարչության պետ Մեհմեդ Գյուրմեզը Ղուրանից հատվածներ կարդա, այդ առաջարկը եւս բացասական պատասխան է ստացել։ Հաղորդվում է, որ հենց այդ պատճառով է Էրդողանը հրաժարվել հուղարկավորությանը մասնակցելուց ու վերադարձել հայրենիք։ Հայաստանի սահմանը անցած ադրբեջանցի կնոջը վերադարձրել են հայրենիք։ Այս մասին ասել է Հայաստանի գերիների պատանդների եւ անհետ կորածների հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը։ Նա նշել է, որ կնոջը ադրբեջանական կողմին հանձնել այսօր ժամը 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հանձնումը կայացել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական կողմի պնդմամբ կինը հոգեկան խանգարումներով է տարապում։ Մարզասերների համար Ժամերից Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում կմեկնարկի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ 10 քաղաքների 11 մարզադաշտերը լիովին պատրաստ են խաղերին։ 18 տարի առաջ Ֆրանսիան կարողացավ կազմակերպել ֆուտբոլի պատմության մեջ լավագույն աշխարհի առաջնություններից մեկը։ Հիմա էլ պետք է ապացուցի, որ այս Եվրոն լինելու է իսկապես լավագույնը։ Եվրոն շատ բաներով է արդեն առանձնանում։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մրցաշարին կմասնակցի ոչ թե 16, այլ 24 թիմ։ Առաջին անգամ մրցաշարին մասնակցում են Իսլանդիան, Ալբանիան, Հյուսիսային Իռլանդիան եւ Ուելսը փոխարենը չկա Եվրոպայի ուժեղագույն թիմերից Հոլանդիան։ Սա արդեն իսկ մեծ նշան է, որ այս եվրոն լինելու է բոլորից տարբեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։